inama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore mwaramutse kandi mwiriwe inshuti ayo masezerano akaba yatewuka igikumu mu ntumbero yo guhagarika ingwano yari imaze iminsi itabagura bene burundi kuva kwiganagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu none inyuma y'imyaka cumi n'icyenda ayo masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi ateruye ikumu yoba yashyizwe mu ngiro gute na bene burundi hoba hariho agace yoba yashyizwe mu ngiro nabi cyangwa atashyizwe mu ngiro kubera iki byoba biriho twobyegeka kuri inde no munsi no munsi ikintu gikuru mu masezerano y'arusha umuntu yovuga cyoba gisigara nka kazoza k'ayo masezerano urazi aho Burundi bugeze uno munsi icyoba ari ikihe hari ibibazo bitari bike tujya guca ijya n'ino turi kumwe n'abatumire batatu babyagiye hano ku nama hari remi habyarimana gisangwe mwese kumbure mu gutangura ikiganiro nyezina n'abatumire turi kumwe hano ku nama tubanze duha ijambo Nancy Ninette Mutoni akaba ari umunyamabanga ajeje kumenyesha amakuru mu mugambi w'abagumyabanga CNDD FPD uri ku isonga ry'ubutegetsi zikuru zikuru zashoboye kuja mu ibwirizwa shingiro iryo naryo akaba ariryo amategeko yose y'uburundi akomokako hama rero turashimishwa yuko ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano yarusha umugabo wisenze David wagize uruhara rukomeye cyane aho twovuga nko gushiraho imigwi yose iterekanwe n'ayo masezerano yagiyeho ku burongozi bw'umugambi wisenze David yaragiye mu ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro gishindura n'abe n'igihugu baragitoreye cyo gikorera arongora uburundi muri kino gihe intambamyi nk'umugambwe uri ku butegetsi mwagize mu gushira mu ngiro ayo masezerano y'iyarushanirizi nta ntambamyi twavuga eh, byagiyeho kubera murabona yuko ubu aho tugeze ayo masezerano yagiye mu ngiro kandi eh, byarafashije abarundi kunywana uno munsi nyuma y'imyaka cumi n’icyenda umugambwe uri ku butegetsi uha ikibanza ikihe ayo masezerano ayo masezerano afite ikibanza afite muri kahise k'igihugu cacu hanyuma nk'uko nabishikirije iyi ngingo zikomakomeye zifasha kugira ngo habe intwari ibereye intwaro ishingiye kuri demokarasi itashoboye gushigwa mu ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro rero tusanzwe tuzi ko ari ryo uh, bwirizwa rikuru mu gihugu ibwirizwa riba ryemejwe n'abenegihugu ni ibwirizwa amabwirizwa yose n'amategeko yose avoma amasezerano y'iyarusha ntarengera ibwirizwa shingiro riba ryatowe na n'abenegihugu kandi ingingo zikomakomeye zose zaragiye byabaye muri icyo bwirizwa shingiro eh, bisigurika rero yuko ibwirizwa shingiro rinda guhabwa ikibanza rihabwa n'abenegihugu kubera nibo batanga ubutegetsi ikibazo cya mbere rero hano ku nama mbere kwa remi habyarimana nk'ishyirahamwe maison liwe d'espoir muri ko muritegereza hmm. iryo shyirahamwe ryanyu wumvira iryo zina ni ukuvuga yuko harimo akantu ko gutanga umwizero Ego ni inzu y'ivyizigiro. Inzu Ego. Muravye rero ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarushira ateye kiko mu 2000 no munsi mwovuga yuko abarundi ikintu bo kwishimira ari iki eh, abantu bariko abarundi bari mu ntambara abantu bariko barapfa abandi bariko barahunga eh, ubuzibusa nk'ubudakogwa ku kubera ibyo twari turimo nyine hanyuma abari barongoye igihugu muri icyo gihe baje hamwe n'abarongoye imigambwe yariho bose baricarana kandi bamara igihe kitari gitoya barashika rero kuri ayo masezerano ariko kandi nibutse ah, kumbure ah, abavyibuka yuko amasezerano yasinywe ngo mu ijoro bugira buce kandi ngo bitumvikanywe ko rwose ibyo bica bibonekera rero mu byo bise amakenga amareserve basinye abatari bakeya bashizeho byumvikana ko uhereye ngaho nyine kuri jewe numva umenga hari hakwiye guca haba kubandanya kuvugana kugira ngo kumbure ibyo batari bahejeje neza bariyarusha bamaze gushika iwabo eh, mu gihugu bongere babivugane ko kumbure haveho ayo makenga yarasigaye kuri bamwe bamwe ariko murazi ko ibyo bitabaye ariko kandi aha si ukuvuga yuko amasezerano eh, yarusha atagifite ikintu kinini cyane yazanye mu burundi yarafashije gose kuko icyifuzo cy'uwo ari we wese cyari icyo kubona hahagarariza intambara yari kwiraba hmm. iyo rero nubwo imigwi igwana yose itaciye yitaba ayo masezerano itaciye ihagarika icyo gihe ariko eh, harabaye intambuko ikomeye cyane kuko byaciye bimenyekana mbega ibiganiro bisigaye ibintu byo guhagarika intambara bitusigaye hagati ya leta nande birazwi icyo gihe haci haba ibiganiro binyaruka rwose hagati ya leta y'icyo gihe no n'umuhari senidedefudede hanyuma baraja muri eh, gushikaho bagira rwa rupapuro rero basinyana guhagarika intambara gushika n'igihe mu nyuma rero hazamwo eh, FNL nayo nyene iki ikaja mu masezerano mu majambo make rero icambere gikomeye Hari icyo cy'uko intambara yahagaze yahagaze muri icyo gihe mu buryo yahagazemo kuko eh, uko byagiye birakurikirana si ukuvuga ko kuva icyo gihe haciye hagarara ubwicanyi haciye hagarara guhunga haciye ibyo byose byaragabanutse biboneka mugabo turabona ko bitaheze ni ukuvuga ko uhuh. mhm. ubu twavuga yuko ugereranije amasezerano yarusha kumbure kiriya gihe umukumbure n'inyuma mu matora yabaye mu bibiri na gatanu ingufu yari afise kiriya gihe cyo gutunganya amatora ya mbere n'ingufu afise no munsi ni bimwe oya si bimwe na gatoya kuko n'ibihe si bimwe mu mm-hmm. bihumbi bibiri na gatanu hari hamaze kwinjiramwo uwo muhari SNDD-FDD ico gihe wari umaze kuba umugambwe uca wumva yuko eh, bari bamaze kumvikana guhagarika intambara eh, muri ico gihe eh, amasezerano asinywe bari migwi cyane cyane umugwi w'abahutu n'umugwi w'abatutsi bagwana kugira ngo kumbure bashike kuri ibi biganiro nyene ivyo rero ico kibazo caravuzwe birimo no mu masezerano y'ingene baca bategerezwa kubana mu nzego n'ibindi ica gatatu nicerekeye ikintu c'intara kuko cari gikomeye gose naho nyene navyo nyene ivyo byaragiye ku meza y'ibiganiro abantu baraganira baravugana ingene vyogenda mu majambo make rero hari ibintu byiza byinshi vyazanywe n'aya masezerano y'iyarusha no musi umuvugizi w'umugambo DFTD agize ibwirizwa shingiro rihari uno munsi twaragerageje ku buryo ryisunga amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha ariko mu iryo bwirizwa shingiro nta hantu bigaragara yuko amasezerano yarusha avugwamo birasanzwe ntavuze ukundi nibaza ko yoba bavuze ko ibyo bakoze ari amakosa kandi ibyo watomutahura n'utomutahura nyene mugabo mm-hmm. ibyo avuze kuri we n'ivy'ukuri mugabo turiko turaraba rero eh, aha akuvuga ngo eh, amasezerano yarusha rero ase nk'ayarenganywe kuba ari ngo ibibazo byatumye bicarana bakaganira mu bihumbi bibiri bagashira ko amasezerano ngo ubu byaraheze aho rero niho je numva kumenga bimwe bimwe ahubwo eh, biracahari abantu bategereza kwicarana bakavugana bakaraba ingene byogenda mbere washaka eh, igihe bari bavuye arusha bari bashizeho bino mu muri ayo mategeko birimwo muri ayo masezerano ko hajaho umugwi uvuye mu mpande zose muri iyo migambwe yose muri izo abantu bose bari bagiye iyo migwi yose mhm. kugira ngo barabe neza ko ibyo bavuganye bizokurikizwa ndagaruka reka simbire mugambwe w'abadasigana iprona Olivier inkuru nziza mugambwe w'abadasigana iprona urimwo mu bati mu migambwe mu migwi yateye igikumu mu masezerano y'arusha no munsi inyuma y'imyaka 19 muvuga ko arusha isigaranye ikibanza kingana iki imbere yuko nishika w'icyo kibazo nk'uko bivuze n'ibyo umuganga w'abadasigarana waraterereye rwose kukaba nk'ako barushyizemo ingufu ziboneka kugira ngo intambara mu barundi ihagarare mhm. uno munsi rero urabye amasezerano y'iyarusha aho yasinywa mu bihumbi bibiri mu k'umunani mu bya mirongo ibiri byaraboneka neza yuko yategerezwa rya mirongo ibiri n'umunani mhm. byaraboneka neza yuko Eh, naho yari asibiswinywe ahereje gushyirwa k'umukono byari bigoye kuyashira mu ngiro ibyarimo byose byari bigoye kuko nk'uko babivuze hariho imigwi iri kwiragwana kandi ayo masezerano ari ay'amahoro kuza kuyashyira mu gihe arimwo intambara mu gihugu byaratumye rero hariho ingingo zimwe zimwe n'ibihe bari bayahaye kuko ayo masezerano bari baranayahaye n'ikiringo yogenda arashirwa mu ngiro bavuga ati kicoba mu mwaka ubu kicoba mu mezi aya kicoba mu mezi aya bituma rero ishyirwa mu ngiro ryayo ritebagana twebwe rero uno munsi turabye ukuntu injyanye zariho nk'uko amasezerano yarusha bivuga yuko yari injyane zifatiye ku bya politike zifise imizi mu by'amoko turabona yuko injyane z'amoko mu Burundi ziko ziragabanuka zibe ziragabanuka nta ngo abahutu n'abatutsi bariko baratemana ariko ahubwo ubu injyane ushobora kuzisanga mu migambwe mugabo ntibikivuga ko ari iby'ubwoko ni ukuvuga yuko ibya politiki byo by'ibibazo duteza gutorera inyishu biracariho mhm. aya masezerano rero y'iyarusha turabona yuko hari ikintu kinini mu nzego z'umutekano babivuze yakoze mhm. kugira ngo abidoga yuko ubwoko cyane cyane abahutu bavuga ko batarimwo barimwo mhm. ibice mirongo itanu ku mirongo itanu dusigaje kuraba yuko ibyo bice n'ubu bikirimwo n'ari inama nkenguzamateka iheruka kubisuzuma ayo masezerano abantu bagume bashinze ko ijisho kugira ngo ingingo ko zatumye abarundi basubiza hamwe bakanywana ntizikanywa kumwe kugira ngo eh, ntituzahave tubyura eh, ibisigo byatumye abarundi bicana cyane uravuze bikuru bikuru mu mahangiro amasezerano yoba yarashyitse ko hari aho yoba yarananiwe bo bifatira kugira ngo ibyo byatumye abarundi basubirana kandi bigatuma abarundi bagira umwizerano hagati yabo bitosubira inyuma icyo nakwemeza nuko nemeza yuko amasezerano ye yarusha si amasezerano abantu bashyize ku gikumu ngo azobe amasezerano ngo atazopfa aheze mu gihugu ariko ko abantu bazogenda bizerana bakabona ibyari biteye ubwoba ubu cyangwa uriya ntibikihari bazogira icyo bavuganye nta rero tuvuga duti ayo masezerano yokwamwa baraba eh, basuzuma ishyirwa mu ngiro ryayo kugira ngo babone yuko iki kitagifise akamaro cyangwa iki inyari ngenderwa ko abantu bagira igihe amasezerano y'amahoro yarushashirwa ku gikumu haramutswa ubutegetsi iprona uno munsi umuvugizi wa CNDFDD aravuze yuko CNDFDD ariyo yagiye ishira mu ngiro ivyanditswe mu masezerano nka iprona murashima ngene ako ka iyo ngingo yaravuyemo birasanzwe mu mugambi w'abadasigana ibikorano twarabigize icyo tubishikiriza ko kandi wabaye umwitwariko w'abanyapolitike benshi babigize ko ikiganiro urabatora icyo gihe n'abatora yego twaraje turabisigura kandi icyo twavuze n'ubu nicyo duhagaze ko nuko amasezerano y'iyarusha twavuga duti iyo bigumamwo izo zagumye ko kandi ibyo byatumye umugambwe badasigana atampungenge ugira naho ako kantu kaba kanditswe ko katarimwo byarerekanye neza yuko babishize mu mategeko rikuru rigenga igihugu yuko amasezerano yarusha ingingo twari twifuza turemeza neza yuko amasezerano yarashe ingingo zikomeye zirimwo kandi abarundi nibarembe Murakoze mpindukiye kwa Honorable Tasiano Sibomana uno munsi twavuga ko amasezerano y'iyarusha mu ishyirwa mu ngiro ryayo mushimiki mwakoze eh, kugira ngo inshuro neza icyo kibazo ni ukwibutsa abarundi imbere n'abandi baba batwumviriza eh, ibigabane bine mu bigabane bitandatu bikomakomeye bigize ayo masezerano mhm. aribyo ni ukwita nk'ibibazo abarundi bari bumvikanye ko baca baraba n'inyishu zotorerwa ibyo bibazo Mm-hmm. ikigabane cya mbere baraciye hirya no hino inkomoko y'ingorane zo mu burundi mm-hmm. ikibazo cy'ihonyabwoko icikumirana mm-hmm. n'inyishu botorera ibyo bibazo kubwira rero wishyure icyo kibazo ucuraba uti mbega none iki kibazo cy'ihonyabwoko cyikumirana uko bari bakivuganye yarusha n'umuti bagomba kubivugutira niko biriko birakogwa mhm. none siko biriko birakogwa nyine ntaca ngira koko atariko biriko birakogwa mhm. mu nyinshi bari bategekanije hariho eh, umugwi wo kuvugana ukuri eh, hanyuma n'ubutungane mhm. none aha duhenda abarundi ko uko abasinya amasezerano y'arusha bari bavuganye iyo n'ubutungane ingene bwocaho ingene byokora ko ariko ubu umugwi bavuga ngo severe kuvuga umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira ko ariko bikimeze mm-hmm. murabe amategeko abigenga murabe ububasha babihaye murabe ikiringo bayihaye cyo gukorerako ntaho bihuriye n'ibyo abarundi bari bumvikanye amasezerano yarusha mm-hmm. bisigura ko uwo mugwi atari utakira umwe wiyarusha ni umugwi w'ubutegetsi buriho mm-hmm. icya kabiri hariho umugwi wo kuraba ibibazo by'amatongo eh, n'ibindi eh, n'ayandi matungo byagiye eh, birononekara uko uburundi bwaca mu magume mhm. uwo mugwi nawe nyene haba mu bawugize ingene ujaho abashinga amateka ingene bawutora ibitigira bitegeza aho utora ico wari ujejwe siko kikiri turavye uko amasezerano yarusha bitegekanye mhm. murumva ibyo byose ni uguhunyanga amasezerano baravuga bati kugira ntidusubire kumva abarundi bakumirwa reka dushyireho itegeko ritandukanya ibibanza bya politiki n'iby'ubuhinga mhm. none ubu ubu twebwe twaragize ikigwa mu maminisiteri amwabo mhm. nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu aribwo bushikiranganji par excellence bujamwo abantu kubera bize babahinga mhm. turaraba ubushikiranganji bw'indero mm-hmm. nagira nkubwire ko ntibakiraba ubuze ubwenge baraba mm. mu mirire ntibakiraba ntibakiraba n'ibandi abagena abaja muri ibyo bibanza mm. nta muderegiteri w'ishuri bakiraba ngo niwe yahora amenyesha niwe aciye ubwenge gusumba abandi barimu niwe akerebutse baraba mbega niwe mu mirita akomeye mu mugambi uri ku butegetsi mm. akarorero kandi ari we wogiriye akamaro ishuri ari we wogiriye akamaro ibitaro kanaka icyo rero ni ikintu kigaragara si ibintu byo kugira ikindi kugabangana ubutegetsi ni ikibazo gikomeye mu burundi aha rero bari bavuze ati kugira tugabane kandi tunatume bose baterera mu buzima bw'igihugu mu muganga utagiye no mu matora mhm. naho yoza mu ishyirahamwe ridaharanira ibyiciro bya politiki mhm. biramusha bikamuraba yazomukura niwe hazi mhm. ibyo rero mubona ko ari bibi amabanga yarajejwe ahabwa n'ibwiriza shingiro w'icyo cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga nta na rimwe yasigaranye muri iyo bwiriza shingiro umugambwe rero uzoba uri witwa ko wabaye wa mbere uzotora amato amategeko nk'uko n'uwaronse mirongo ine n'icyenda ku ijana batabaho mm-hmm. mu n'amashinga amategeko mwumva ivyo nuvuga ko biteye ku binarusha cyane gose mm-hmm. none wewe wahora uronka ukaronka ntoze ibibanza mu nama nshingamateka natwo bivuga imigambi iri kwirakorwa barayibona ifaranga y'u Burundi aho rigeze abahora bafashe igihugu twarose abakoloni bashasha ngira bariko barayajana tuzobiraba wa wundi ati ntuze bakora muri make arusha muri make muri make aho arusha yari kwirasuzira umwizero mu barundi mhm. niho tugejeje umubabaro uko mhm. arusha igeze kure habi iri ku musego cyangwa yaracikanye iri ku musego bigomba kumera nko gucikana unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro birashoboka yuko udusamiye mu nzira ikiyago mini ku nama ku nama turi kumwe n'abatumire batatu tukijya n'imno ibijyanye n'imyaka cumi n'icyenda irangiye abarundi bateye igikumu ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha muri Tanzania turiko turabira hamwe ishirwa mu ngiro ryayo kumbura icyo abarundi bashima n'ico bonegura babona gikwiye kuba cokosorwa abatumire batatu turi kumwe rero hano ni Remi Havyarimana arongoye ishirahamwe Maison Libre d'Espoir Eh, mu nkundire mvuge yuko ibyo turimo no munsi ni ibintu byatanguye kuva kera mm-hmm. eh, iyo turi ko turavuga ubutegetsi tuvuga ubutegetsi kumbura no munsi bw'umuganga uri ku butegetsi cndfdd mm-hmm. mugabo jewe nshanje inyuma nkavuga nti ubutegetsi buhari no munsi ni bwo bwahamye kuva kera hahindutse gusa abantu igihe cyo kuri ipironi ego cyane ipironi nta kintu kinini yahinduye udabye ko ubutegetsi bw'uburundi bw'ubwami bwari bumeze mhm. kuko eh, turi mu mugenzo w'uko ubutegetsi babugizwe bugizwe n'umugwi mutoya w'abantu bafata ingingo zose hanyuma abandi bagaca bazikurikiza uko ni ku ubwami bwari bumeze mhm. hanyuma igihe haje yarabigumije uko nyene kandi ni nayo yabihaye n'imigambo yakurikiye mu nyuma ugaca usanga niragijyaye iproni ko ari iragikumbura uhavu bafatanya rwose mugabo je mvuge yuko uko ubutegetsi eh, buteguwe uno munsi ni nahandiko ndavuga rero yuko nta kintu kirahinduka rwose ku byerekeye ingene abarundi bumvikana ingene uburongozi bugenda kuko usanga uwo mugwi mutoya uri ku butegetsi uba nyuma y'uwo muzingi mhm. ah, bica bigora ingene navuga ijambo ngo kugira ngo yumvirizwe bigaca bitera rero ingorane kubyerekeye byerekeye ingene Eh, ibibazo biba intambuka ikomeye cyane yazanywe n'arusha ni uko bose bagiye hamwe abantu bose bafite icyo bagomba bashobora kugira icyo bashikirije mu kuvuga butegerezwa guca abandi bihugu byaciye dufatiye ku bihugu by'i buraya igihe bivuye mu ntambara y'isi yose cyane cyane yari ihagaze iwabo turazi icabakuyeyo cyane cyane haciye haba bimwe bita plan marshal ni kuvuga wa mugambi munini yawaje gufasha ibihugu by'i buraya si ibyo gusa habaye amategeko mpuzamakungu menshi ayo kurwanya ubunyabwoko biva mu ntambara ntiyavutse aho n'aha rero hari ibibazo bica biboneka yuko umenga ishyirwa mu ngiro ry'amategeko y'iyarusha byabaye ibyo abo bantu bari bari mu nzego bavugana ingene babana mugabo ntibashika hasi ngo biyumvire uriya nawe ari hasi uriya atari umurongozi ingene acabaho ngo habeho imigambi yari itegekanyije n'amategeko yarusha yo gushyiraho ibi ibi imigambi minini minini y'igihugu kandi iyo nk'uko biba bizwi mu bihugu byose biba biri mu ntege nke mu buryo bw'ubutunzi ko bica bitegerezwa gufashwa n'ibindi bihugu bigihagaze neza ibyo rero warushira byerekana neza yuko hacategereza kuba inama zihuza ibihugu byo hanze kugira ngo bije muri uwo mugambi wo gushyigikira igihugu cy'u Burundi kive mu ntambara bica biza rero kuri ibi by'uko byica bifatanya neza n'aba bahora bavu mu migwigwana bavuye muri ivyo bi ibintu mugabo ugasanga hari ibibazo by'uko batasubiye neza mu buzima bwa minsi yose bica bifata bariya bahungutse baza bagataha mu gihugu mugabo ugasanga ntibashigikiwe neza nabo ngo basubire bashinge imizi mu iterambere ryabo bica biza rero muri ibi bica bigira ingorane nini cyane yuko abantu bose bakeneye akazi baca bategereza kujya mu mugambi uri ku butegetsi kuko nta bisata by'abigenga biriko biratezwa imbere kugira ngo umuntu agire ati je politiki sindayijamo kuko ndashobora kuba ukundi ibyo rero ibyo navuga bikeya mu byategerezwa kuba byakozwe mugabo bitabikozwe nk'uko kumbure byategerezwa gukorwa haca haba ikibazo rero cy'uko abatari bakeya baca haba umenga inyishu y'ibibazo ni kugabangana ubutegetsi mugabo ubwo butegetsi ugasanga bica bitera ikibazo kuko ari byo byonyine bimeze neza uwavuye ku butegetsi acaja muri ba bandi bariko bararaba ingingo zifashwe n'abategetsi hanyuma bigaca bitera ibibanza kuko nawe asanga aharoye hatameze neza Olivier muri prona uno munsi muriko muritegereza ibijanye no kugabanganya ubutegetsi uko vyari bitekanijwe gusangira ubutegetsi uko vyari bitekanijwe mu masezerano y'Arusha uyu muhinga avuze ati hamye hariho abarira ku meza n'abatobokorotse mu ntwaro no munsi murira ku meza ubwa mbere kugira tuvuge icyo cyo kugabura ubutegetsi ni igihimba kiri mu masezerano yarusha nk'uko babivuze amasezerano yarusha ntagizwe n'ako kigabane gusa mhm. agizwe n'ibindi byinshi cyane ariko ku icyo kigabane uri kurambaza uko amasezerano yarusha eh, yabivuga icyo twemeza neza eh, ni uko hariho ibigabane bimwe bimwe nk'uko twavuze usanga bitakirimo mu by'ubuzi bw'ubuhinga mbere ntituvuge yuko ari iby'amoko gusa ahubwo n'ubutandukane bw'imigambwe ubu rero cyo tuce tuvuga mu mugambwe w'abadasigarana iburona ni uko abantu bogira iyo ngendo yo gusangira ubutegetsi mhm. ingendo igezeho ikajya mu barundi kugira ngo abantu bumve eh, umugambwe w'abadasigarana iburona ubutegetsi bw'uno munsi buraterera mu gihugu rimwo urimwo uri kuraterera ariko kandi mumenye yuko nk'uko babivuze umuntu wese ajamwo ku rugero rw'amajwi yaronse bivuye mu matora mm. umwe rero wese nka tasiyana arabizi yuko amizero barimwo bafise abashikiranganji batanu bafise abashinga amateka ivyo ntiyo bideha ingingo ku yindi yuko aha bitariko biragenda neza ahandi bitariko biragenda neza arusha muri rusange twavuga ko ari nk'umuntu avuka agakura agasaza hanyuma agapfa eh, amasezerano ye yarusha n'ibyo yaravutse gukura kwayo nako ni uko tubona ibyamwa byayo turiko turavuga ko habonetse umutekano hariho intambara hariho abantu batari mu nzego z'umutekano bakajaho aho batasanye ibitegetswe no gukura kwayo nagira ngo bamenyeshe ko ishyirahamwe mpuzamakungu one mhm. byavutse kubera ayo mahano yari yagiye gushyika isi mhm. ibisata biyikomokako mhm. za unicef za pinel za pam zavutse kubera ingorane zishikiye aba la kominote mondiyari ah, abantu bo ku isi bose mhm. amategeko agenga impunzi ku isi tugerageze tubarize hose mu mategeko yagenga isi ingene isi yotunganywa ingene ibyo bihugu byosubira kubakwa aho arusha yaravutse irakura irasaza arusha yaravutse ibyo ntaho biharira kuko amasezerano ari ngaho mhm. irakura yaritanguye mhm. yaritanguye gukura baca bayinigira mu menshi bani bandi abatwara nibo bayishyira mu ngiro mhm. nimubaze ikibazo ngo ni ukugicisha hirya no hino abatwara Mm-hmm. nibo bajejwe gushira mu ngiro bateruye ibisata bikuru bikuru biri muri iyo batereka mu shingiro abarundi baragemeza nabo uti bayinige mu menshi mbega ivyo bateruye ni none bimwe nakubwira byavamwo ga nivyo nikurira ariyo nivyo Olivier adondaguye bo batoye yego urumva Olivier ariko abwira abarundi bazi gusoma no kwandika bazoraba ivyo yavuze birimwo abarundi abarundi baritoye abarundi baritoye eh. bararyanse mwana rero batoje ku ngufu birazwi mm. icyo gituma n'ubu mutagomba amatora abaye ku mugaragaro n'ahandi ho abarundi bararyanse kuko nibo ntibokwemera kwishyira akagozi mu ijosi urumva rero mm. abarundi ahubwo bari barindiriye ko ayo masezerano ashika mu bigero mm-hmm. urazi icyo ari cyo gushika mu bigero mm-hmm. iyo wagize imana ukabyara mm-hmm. abarundi bari babyaye umwana arakura hanyuma agashika ku myaka avuga ati yageze mu bigero gusa n'abavuga ati turamurungitse mu burundi uragiye mhm. kumukwera yamuhunga umukobwa yagiye kubaka mhm. turamurungitse mu burundi mhm. aha bariko arakuronderera ivyamwa akagura umuryango ubu abarundi baba barindiriye ko iyo akora dushikana noneho yogeze mu bigero barayibujije gukura nta bigero ishitsemo mugabo jewe uko ngwa mvuga niko nama ngwa mvuga niko nama mvyuka mvuga amaleta yama yahindutse hmm. cyo kimwe ni n'amasisiteme politiki ahandi ejo bizuba ejo buraca bugacana yawe tera dusozera ikiganiro remi Habyarimana kazoza k'amasezerano yarusha ku na kanya uh, murakoze cyane kazoza k'amasezerano ye yarusha ni ibirimwo mhm. bikomeye kumbure bi kubera iki ni bimwe rero nca mvuga nti iyaba kumbure hariho uburyo bwo gushyiraho uwo mugwi kuriya batoye abagiye mu biganiro bagahamagara bari mu migambwe yose mhm. bakajya ku ntebe y'ibiganiro mhm. hakajya abantu baserukira aba batari mu migambwe abantu baserukira amashengero abantu baserukira ibisata bitandukanye umwe rero acagira ati eh ahubwo yarageze no mu bigero undi akagira ati oya hari ahantu bitagenda neza erega nizi ngorane nyene zuko umenga jaho nca mvuga rero ni hari hakwiye yuko haba ukubandanya kuvugana kuri ibyo bari bamaze gushika ko byiza mhm. hanyuma nk'uko icyo gihe bari bashizeho umugwi ukurikirana ko ibyo basezeranye biriko birubahirizwa kumbura ukazi uravuga uti e muraraba neza hagorora hariya naho hariho icyo musize inyuma uwo mugwi ukaguma ni nawo rero kumbure ucuha akazoza k'amasezerano mhm. kuko boca bagira bati turabye iyi ngingo yari ikegekanijwe mu gihe e, mfata kibanza mhm. ubu ntigikenewe ahubwo aho kuyifuta mugabo tuyisubiremo tuyandike gute ivuge mhm. gutya gufasha igihugu muri iyi nzira hanyuma mugabo hariho iki icabutse ari ingaruka nziza kubera aya masezerano mhm. reka nacyo nyine kijemwo tucubakireko bigatuma haba atari uguhagarika canke kwibagira mugabo haba ukuraba bihari n'ibyoshigwamwo kugira ngo aya masezerano ibyiza birimo bibandanye ibi byikugabura ubutegetsi bibandanye ibi byo gushiraho ingene abantu bumvikana ingene babana cyane cyane ibi by'uko e, ibibazo by'ababa bariko baravugana baca baja mu bibanza bigiye mu ngiro umenga ikibazo cy'uburundi cyavuyeho kikavaho kuko urabona abari ba ejo bitwa ko ari inkehwa cyane ko bigijweyo mm-hmm. haragera igihe bagagomba kuza ku ngufu mm-hmm. intambara ihagarare mu burundi mhm. hanyuma aba bantu badahisemo kugira politiki bagire amategeko yubahiriza kandi abubahiriza yuko bashobora gukora ibyabo bigakogwa neza atantambamye kuko usanga byose umenga ntibiri ku murongo neza na cyane cyane have hakagatima yuko umenga ntagiye mu mugambwe uri ku butegetsi sinzobaho mezo n'ibere d'espoir igiye gutera iki Eh, ikigo cy'ibyizigiro gibandanya giterera nk'uko twari ko turabivuga nk'uko duterera duterera mu buryo twibaza yuko ibyo tuba turi ko turavuga abantu barabyumva duterera ahatugura tuti muri ibi byabaye mu masezerano y'iyarusha harimo ibintu bikomeye cyane bikenewe kwinjirwamo kandi abantu bakumvikana ko ibyo ibi bitobaho ko kubera hariho iprona bitobaho kubera hariho Send David mugabo biraba barundi bose kandi atari abarundi buno munsi gusa ari abarundi no mu eh abariko baravuka ejo bazoba bahari ibi rero bigiye hakabaho ukuko haguma hariho eh, ukuvugana ku bibazo biraba igihugu bitabaye gusa ku bari mu migambwe bitabaye gusa kubari eh, ku burongozi byofasha ko hadasubira kumvikana ngo hari habakomiriwe ngo hariho inkehwa ngo hariho abahunze ngo hari hariho abariko bararondegwa ibyo byose bigatuma babivugira ku meza hanyuma ibintu bikagenda neza abarundi bakabana mu mahoro urakoze Olivier inkuru nziza kazoza k'amasezerano yarusha n'akanya eh, murakoze kazoza k'amasezerano yarusha imbere y'uko ndagashikira ntasuzugura abantu kazoza k'amasezerano kazoza ka cyayo mhm. nuko abarundi dufata ingingo zikomakomeza tunya abantu banywana ntidusubire gucanamwo tukazigisha abana bacu burya akazoza k'igihugu n'ibibondo n'urwaruka ejo bazokure bazi ibyiza biri muri ayo masezerano mhm. kugira ngo n'ejo n'aho bazokura bazotoremo ibizobagirira akamaro kuko ayo masezerano ari muri kahise yarahagaritse intambara mu gihugu kugira ngo abo bana bari bazoyashyira mu ngiro kuko no kutayamenya no kutamenya ibirimo biratuma n'abarongora igihugu bazogenda batorwa mu migambo itandukanye batamenya n'ibirimo bagahava baca hirya no hino batazi ibiri mu bwiriza shingiro rishasha muzaba mubyibagiza ari magwa mvuga muti bwiriza shingiro rirahagije ibwiriza shingiro riteza kwishinga izo ngingo kandi n'ubuzirimo n'ubuzirimo ibyo tasiyano yavuze twarabivuze mu kiganiro mu minsi yahera turi ko turavuga abatora yego cyangwa yoya twarabisiguye no musi tubigarukako kandi abarundi ico batoye nejo bagasanga ibyo batoye harimo iby'intambamyi bikiza babuza ko bicara hamwe bakavuga ati iyi ngingo turabona hakiraze bagahinyana ariko yo ntaturabona mu hanyuma izogira ishyisigye abarundi iprona mwiyemeje iki umugambi w'abadasigana iprona hazo kwigera ureka guhagararira amasezerano y'Arusha kuko ibikogwa n'ivyamwa vyavuyemmo nta muntu numwe iki gihugu atabizi nico gituma umunyapolitiki wari we wese yokwama yisunga ko kahise ivyiza akabikora ivyo byataye igihe ntawo bakibikorerako ariko ibikifise igihe bifise ico bifasha abarundi nakubwiye ubu ni umwibutsa mhm. abarundi ndazi ko atari abana kazoza kabaye akahe kazoza nabivuze kazoza k'amasezerano y'arusha cyenda kavuga ko ari keza kubera iki kurya bayasinye mhm. bigoranye mhm. ntiwibaze ko kuyahamba uruhara rw'iwacu n'ubu n'uru ruhagaze n'ubu n'uru ndiko ndiko ndagira uko tugwa tuvuga niko tubyuka tuvuga mu gihe ayo masezerano arimo inyishu zitari nke ku bibazo bihanga uburundi kuva na kera twebwe tuzokwama tuyahagararira dusaba ko ubutegetsi bubu buca nk'uburiya buzoyaho nyanga buzoba buri ko burihamba bwo nyine Mhm. aricyo gituma mvuganye haba mu burundi haba n'ahandi amaleta yaba yahindutse mhm. amabwiriza shingiro yaba yahindutse mugabo aho ayo mabwiriza shingiro yakura akarangamutima mhm. si leta kanaka si umukuru w'igihugu kanaka afise uburenganzira bwo kuyahamba icyo gituma kazoza karashobora kugira intambamyi muri umwanya mutoya mhm. mugabo jewe ndabyemera kandi ndabifitiye ibyemezo y'uko ejo cyangwa hirya y'ejo aya masezerano azoshika mu bigero mhm. akazanira ibyamwa abarundi bayarindiriye akantu kamwe rudene mwosozerera ko muvuga muti ubutegetsi turagashima ko kuba kuba bwaragashyize mu ngiro mu masezerano yarusha kamwe gusa cyo ntakubesha nako ndabona murakoze reka ndagushimire honorable Tasiano Sibomana nibuta yuko wize ivy'amategeko ukaba wanatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu wakoze kitaba cyo ku nama mwakoze kuntumira kandi ndashimiye n'abatwumviriza nongera mvuga nti umutegetsi yategerezwa kuryoherwa n'uko abategekwa biwe baryohewe kandi babaye mu mwidegemvyo barya bakaryama iyo naho yumva bidoga aha rero ndahasozereye kino kiyago cyo ku nama nshimire kandi erika dogo yatumye tuvuga mukatwumva leonce bitariho yarahagaritse iki kiganiro cyerekeye kazoza k'amasezerano y'amahoro y'iyarusha amaze imyaka cumi n'icyenda atewe igikumu yarusha muri tanzania jerome ninze murahinde mbeshyira ikiyago cyo ku nama nshimire mwese mwagikurikiranye ndabifuriza kururanirwa mu banki no mu byanyu nawe ubutaha una inama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore